francine niyo ku ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo radiyo y'isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari Albert Nduwayo amakuru ngira ndabashikirize kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira inyubako zidakurikije amategeko ngo zigiye guhagurukirwa bikaba byemezwa n’umushikiranganji yajejwe iby'amatongo Emmanuel niyo nkuru aho yabimenyesheje kuri wa gatanu igihe yari kasigurira abakenguza amateka iby'itegeko rigiye gushigwaho rihasha, ariko barubaka badakurikije amategeko atawe ngo risize inyuma abantu babiri barabishwe barashwe uwundi umwe arakomereka mu bitero byabereye mu rutovu no mu mugambane mu ntara ya Bururi Murabo bapfuye harimo umuyobozi wa lise rutovu urundi rupfu ruvugwa ni ija oma yahoze akinira umugwi w'intamba mu rugamba akaba yagize isanganya ry'imodoka y'ibeni muyinga aho yari asanzwe akorera nk'umukomvayere wayo mu nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi tugira duhere ku yajyanye n'umutekano abantu babiri barimo umuyobozi wa riserutovu barishwe barashwe uwundi umwe arakomereka mu bitero byabereye mu rutovu no mu mugamba mu ntara ya Bururi kuri wa gatanu buramatari w'intara ya Bururi aremeza ayo makuru ariko agahakana ko abajejwe umutekano barashe n’ibigira nkana abanyamugamba nk'uko tubibwirwa na Jean Pierre Misako nk'uko amakuru ava ku mukara ku mutumba wa coma muri komine mugamba abivuga umugabo yarazwi ku izina rya sindayikengera batazira maguru. yararashwe n'abajejwe umutekano aca kubera kuva amaraso menshi mugenzi we nawe bariko barasangira inzoga y'amasaka arakomereka hari nk'isaha cumi n'imwe zirenge nk'iminota cumi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu isaha zitanu z'ijoro naho furera siliveri Nimirijimana yari umuyobozi wa lise rutovu yararashwe n'abantu bari bamutegereye ku irembo ry'ahasanzwe aba mu rutovu aca uwo muyobozi wari rutovu yaravuye mu ibare ry'iruhande aho yari kumwe n'abigisha bariko barizimya akanyota mu nyuma y'igikorwa cyo gusuzuma umwimbo w'abanyeshure deuxième deliberation mu gifaransa igikorwa cyari kimaze isaha kirangiye nk'uko amakuru ava mu rutova abivuga uwarashe uwo muyobozi wa lise rutovu ntawamubonye nk'uko jean ndayitwaye ko umusitanteri wa komine rutovu abivuga amatohoza ngo akaba ariyo azotanga umuco mu mugambi aho abanyagihugu bagiza abajejwe umutekano ko barashe abanyagihugu batekanye ku mugambi bari basanzwe bafise bagasaba ko bakoresha ubuhinga bize mu kazi kabo ko gucungera umutekano christian nkurunziza buramatari w'intara ya bururi wese uko abivuga kubwiwe abarashwe mu mugamba bahitanywe n'amasasu yigenza abajeje umutekano basohoye bakurikirana uwitwa janvier n'abo bari kumwe bivugwa ko ari abagwanyi ngo bari ko barahanywera inzoga warongoye intara ya bururi akavuga ko agiye gukoresha amanama n'abanyamugamba ngo barabire hamwe ingena amahoro n'umutekano byogarukanwa muri iyo komine jean Pierre misago i bururi radiyo isanganiro urakoze jean Pierre misago ija Omar nawe umukinnyi w'umupira w'amaguru yigeze gutumwa ko mu mugwi w'igihugu intamba mu rugamba nawe yaritabye imana kuri wa gatanu agize isanganya ry'imodoka y'ibene yarasigaye akora ko nka konvaye iruhande yo kubandanya kino umupira w'amaguru abakunzi b'inkino bati birakwiye ko ubushikiranganje bw'inkino bushigikira imiryango yabo baba baritanze gushika aho baserukira igihugu mu nkino n'inkuru ya Jodone Nzeyimana inkuru ivugwa cyane ayi muhinga kuva ku munsi wa gatanu ni y'urupfu rw'umukinnyi w'umupira w'amaguru ija Oma amadi azayiza umwe mu bo bakinanye umupira mu migwi itandukanye ati igihugu na cyane cyane intara ya muhinga birabuze ahakibutsa ngo ko ija omar yabaye umukinnyi urangiranwa araserukira n'igihugu ari mu mugwi w'intamba mu rugamba iruhande gukinira imigwi ikomeye mu burundi nka vitaro interstar na olympic star omar yahitanywe n'isanga ry'imodoka y'ibene yarimwo ari nayo yakora ko nka konvoye arondera ubuzima iruhande yo kubandanya akina umupira w'amaguru mu mugwi wa Unite FC iyo bene nayo yatembagaye ikaba igendeshwa n'uwitwa Tari asanzwe ari kizigenza w'umugwi uri mu cyiciro ca mbere Olympic Star ubu nawe nyene akaba ari mu bitaro bamwe banyamuyinga bakunda inkino aturabye uko abakinnyi babandanye babaho birakwiye ko ubushikiranganji bw'inkino bwogira ico bukoze kugira bushigikire bene nabo bakinyi baba bitangiye igihugu gushika naho bagiserukira Dieudonne Nzeyimana Muyinga Radio Isanganiro Rakoze Dieudonne imana amakuru y'umutekano arabandanya urugo rw'uwitwa Nyagatwa ruri muri quartier veterineri iri muri commune n'intara ya Gitega gwaraye rutewe n'umugo w'abantu bataramenyekana hakaba hari mu ijoro ryo kuri wa gatanu nk'igihe cy'isaha zibiri hakaba hatewe ibuye rinini ritobora ibati n'igisengesenge ricarirwa muri salon aho bateramira ku mugoroba imana ikaba yarakinze kuko bari muri salon bose bari bahavuye n'inkuru ya Arthur Kavabushi nk'uko umupfasoni wa nyagatwa bivuga ngo hari igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zo kuri uwa gatanu aho yari ahagurutse avuye muri saro aza yumva ikintu gituritse acarahundagara aheza yibaza ngo ni grenade agiye kuraba acasanga ni ibuye rinini ryatewe ku ibati rirarimena rigira ko rimena n'igisengesenge rigwa imbere y'intebe iri mu nzu nurugo akaba yamenyesheje ko yaciye atabaza mu gipolisi nabo bahashyitse bakaba ngo babasabye kudakuraho iryo buye ndetse n'ibimanyu by'igisengesenge ngo kuko bazogaruka bukeye n'igihe twahashika ibintu bikaba byari uko nyene uwo yatewe akavuga ko afite amakenga ku mutekano wiwe n'uwabiwe na rijya bubaye ubugira kabiri ategwa mu kiringo cy'umwaka umwe akaba yamenyesheje ko ubwa mbere yatewe n'umugu w'abantu igihe cy'isaha z’icyenda y'ijoro naho nyene bakaba bateye ibuye ritobora ibati n'igisengesenge ricarigwa iruhande y'icyumba a hakaba hari n'umwana yakomerekeye n'ubu akaba atarakira akaba ngo atangajwe n'ingene ubu byabaye hakiri kare kubwiwe ngo ni ikimenyetso cy'uko ari abashaka kumuzimanganiriza ubuzima agasaba mu gipolisi gukora amatohoza yihuta kandi berekane izo nkozi z'ikibi zongere zinahanwe mu gipolisi bakaba bamenyesha ko abamuteye ubwa mbere bakiriko bararondegwa cyo kimwe n'abaraye bakoze ubwo bubishya arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu ngo hagiye gushyirwaho itegeko rihasha bariko barubaka bidakurikije amategeko harimwo n'abategetsi b'igihugu ibyo byashyikirijwe n'umushyikiranganje w'ibidukikije kuri wa gatanu mu nama nkenguzamateka aho yari kasigura iyo nteguro y'iryo tegeko Emmanuel niyo nkuru agasaba uwo ari we wese gusemerera iyo habonetse bene izo nyubako ariko muri na minsi wa tarabo pibulike na minisitiri wa interinete na mire doravire dusanga shefu do zone wo mu buyenzi wenyine afise inzu yubatse ku nkengero rwa baca bafata muri konseye kominale amaparisere yose akurikira baca barayagabura perezida wa konseye visi perezida n'abandi bose ayo maparisere baca barayiga muri itegeko rero turategekanya ntuze ibihano byerekana ntuze y'abantu bubatse dufasha ntarishikirana mpuzamahanga twaje ariko aha ndashaka gusaba abakenguza amateka n'abashinga amateka kugira ngo dufashe mu bihano kugira ibibintu kuko makaruguru atwebwe mu cyuma yaje gukomakaruhu Emmanuel niyo nkuru n'umushikiranganje w'ibidukikije akaba n'ibibazo by'amatongo ibanki nkuru y'igihugu isaba abanyagihugu kwitondera kuraba neza inoti z'amafaranga baba bafise kugira bashobore gutandukanya izirizo n'iza magendo Clement Butoke ajejwe igisata cyo gukwiragiza amafaranga muri BRB akaba avuga ibimenyetso bimwe bimwe bituma umuntu ayatandukanya haba mu kuyakorakora canke bakaraba amashusho ariko ibya mbere ubona ari uko korakoye handitse ibanki ya Republika y'u Burundi iyi mbogo mu mafoto ifotokopi upapuro rukoze ko rwose wumva ari urupapuro rutagira kana gato igahanda ruranyerera inoti ikomeye naho ibishaje uyikoze kurumva ko utuntu tugumako biduhera naco kandi dukunda guhanura abene gihugu ko arico bokoresha cane icya kabiri duhora tubwira abantu nuko ibinduraba amashusho abariko cyane cyane ka Kanyuzi kuko arabiye ku muco ibya gatatu nabyo naho nabyo nari kuraba inoti uyihengetse murabona agaca kajyamo kare gasa n’agafisi ibara rimwe agaca kajyamo ibara ry'akazi gatoto ritaboneka tubandanye ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'indero mukuru wa komite y'abavyeyi bo kuri lycée communale Cankuzo asaba ko abanyeshure bo kuri iryo shure bane bafunzwe bagirizwa kuba barononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo vy'ishure borekugwa iracandagiye Ismael abona ko abo bana bafashwe hagati mu kwezi kwa gatandatu botezurirwa maze ubutungane bukabandanya ibikorwa byabwo abo bana bari mu miryango twaragiye kugendera ubushobo muri brigade nonga kuri tribunal de grande instance aho bapfungiwe kuri parquet twasanga hapfungiwe uwo mwana yitwa Grace Divine w'umukobwa kiri muto cyane w'imyaka n’umunani abandi basigaye n'abahungu bafungiwe mu gasho ka brigade Cankuzo twagomba tubashyikirize yuko ibyo tumaze kubona abo bana baracyari muri buno bushuko ngaha mu Cankuzo kandi tukabamenyesha yuko mu nama twagiraniye n'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abantu barungitswe ku rwego rw'igihugu n'inama nshinga amateka itariki mirongo ibiri na zine z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo bashinga amateka twabona umenga ntibashingiye ku kibazo cy'abana wamenga bashingiye ku kibazo cy'ababyeyi ariko mu ntara ya Cankuzo nta ngorane dufise hagati yacu y'ababyeyi cyangwa hagati y'imigambwe Eh, twari twabatumye ikintu gikurikira twabatumye yuko bosabira ikigongwe abo bana kubera tutabona ibyagiri bifashe kugira ngo bagume ngaha mu biro by'inyamiramabi cyane mu busho butandukanye mu nama twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa buramatari n'userukira depeye n'userukira deseye n'abaprofeseri batatu hamwe n'abanyeshuri mu mwaka w'icenda twebwe twagumye dusemerera dusaba tuti rekura abo bana kugezaho muri iyo nama twasabye yuko ibibazo bovyigiza inyuma gatoyi kugira ngo abana turabe yuko abo barekura hanyuma bagakora ibibazo nk'abandi ariko ivyo ntivyabaye twebwe twasaba yuko nk'uko ahandi babarekuye nk'uko ahandi banona yuko cyane cyane dutewe n'impuwe n'aba bana mu ntara yari ifite umutekano ntangere tukavuga tuti bobarekura imitima y'ababyeyi igahumura natwe tukaronka kumbure ingene tuza turegenyeza abo bana babarekure hanyuma ibisigaye bikazokurikiranwa tubabona mu miryango yabo ni no kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno mutaga imbere y'uko dusezerana ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize nuko inyubako zidakurikije amategeko ngo zigiye guhagurukirwa bikaba byemezwa n'umushikiranganje ajejwe ivy'amatongo Emmanuel niyo nkuru aho yamenyesheje kuri wa gatano igihe yariko asigurira abakenguza amateka iby’itegeko rigiye gushirwaho rihasha bariko barubaka badakurikije amategeko atawe risize inyuma abantu babiri baraye bishwe barashwe undi umwe arakomereka mu bitero byabereye mu rutovu no mu mugambani mu ntara ya Bururi muri abo bapfuye harimo umuyobozi wa lise ya rutovu urundi rupfu ruvugwa n'urwa ije Omar yahoze akinira umugwi w'intamba mu rugamba akaba yagize isanganya ry'imodoka yibe ni muyinga aho yari asanzwe akorera nk'umukomvayere wayo Mukuru wa komite y'ababyeyi bo kuri lise kominare cankuzo nawe asaba ko abanyeshuri bane bo kuri iryo shure bafunzwe bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo botezurirwa akavuga ko abo bana bafashwe mu kwezi kwa gatandatu ubutungane bwari bukwiye kubandanya ibikorwa byabwo abo bana ariko bari mu mihana iwabo arakoze Albert Nduwayo niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma